God afton mina damer och herrar. Ni lyssnar till ett program för kulturföreningen Jallarhornet Sverige vakna. Och eh, dagens datum är 22 eh, eh, januari 2011. Och eh, jag är ordentligt eh, snuvig och förkyld. Otrevligt det här och det blir inte bättre av att jag rasade omkull för en vecka sedan. Eh, Eh, i söndags här ute på gatan. Det var halt och jag blev liggande en timme innan grannen hjälpte upp mig. Eh, det, det, var dåligt skottat. Det var en sån här snövall igen som jag eh, halkade på eller snavade över. Eh, så det var inte alls kul. Men det ordnade ju sig så småningom. Jag blev ordentligt nedkyld och så vidare. Det var ju ungefär en plusgrad ute då. Det är ungefär som nu är en plusgrad och 1019 eh, hektopaskal i barometern. Och vi ska öppna telefonväktare igen alldeles strax också eh, och, och, så vidare. Jag ringer igen nu, eh, vi får se om det kommer en signal till. Det vore bra om man, man väntade till så att det, så att det här kopplas upp ordentligt, annars kan det bli vissa problem. Hallå! Ja, hallå, nu är det klart. Ja, hej du, det är Lennart. Det är roligt att det är snabba papper och du. Det var tråkigt att höra det där med ditt fall på eh, gatan där. Det var ju tråkigt. Ja, det är otäckt om man in. inte vet om de ska komma. Man ligger en hel timme. Det var ett engelsktalande par som kom. Jag lyckades kläcka ur mig på amerikanska att de skulle gå upp och ringa på oss grannen eh, som kunde komma över och lyfta upp mig. Var det, var det, engel, var det engelsktalande? Ja, just det. De har varit på, på besök hos någon längre upp, ett par. Ja, kunde inte de hjälpa dig då? Nej, det gjorde de inte. De kanske trodde jag var full eller någonting. Ja. Jo, hörru du, eh, det där kan du ju höra det kan du ju eh, påtala för kommunen det där att du har halkat. Och... Ja, jag har ju försökt med det tidigare, men de säger att det är en skyldighet att skotta själv. Ja, men det där var väl ute på gatan? Där ska väl... Ja, det var det. En, en meter på gatan. Det är att de skrapar upp en vall. Eh, mm. Eh, vägskrapan ja, är... alltid. Ja, då är det undermåligt alltså arbete de utför. Det är många som har klagat på det. De har fått sina bilar insnöade och så vidare. Ja. Så att det, det är ju väldigt trist. Jo, får jag fråga dig, vilken var det som körde i SD-radio idag då? Ja, det var ju eh, han den här unga killen, eh, du vet eh, Bergqvist tror jag han ja, heter, Bergqvist. och så var det någon annan, jag kommer inte ihåg vad det var, det var en inspelning jag fick igår ja. kväll, det gjordes inte här i den här studion. De bara kört 30 minuter nu för tiden. Ja. Ja, det var bättre än på Thomas Johanssons tid. Ja, men han har ju slutat. Ja, det var länge sedan han slutade. Ja, han hade ju... År. Eh, du, du vet Radio Ragnarök också, ida Idavallen, ett eget ja, program. Ja, det var ett trevligt program. Ja. Det var många bra eh, killar som medarbetade på den tiden i, i radion. Eh, jag minns Leif Eriksson tidigt och sen kom ju, vad heter han, han la väl av, nej det var många, jag ska inte dra alla namnen här. Nej, det har ju varit många, mm. du vet, mängder av föreningar som bara försvunnit tyvärr. Ja, jag saknar de där gamla profilerna du som var och ringde ofta till ditt program och andra program. Det var Kalle, ja. på, Kalle på Kungsholmen, kommer du ihåg honom? Ja, jag undrar om han lever ens fortfarande. Jag undrar det, man, om man hörs kunna ringa in och sen hade du en som hette Kapten Blod, minns du honom då? Ja, just det, och ännu tidigare var väl när Guds bönehuset på. Ja, Kapten Blod ringde ofta in till många program och Kalle på Kungsholmen och sen hade du ju den här Kjell-Ingvar. Ja, det kommer jag ihåg uppfinnaren. Ja, han pratade som konstigt så ja. nog den pratade. Jag har gjort en jäkla superuppfinning idag. Ja. Och han, kom ju, han dök ju upp en gång i studion hos eh, Liselott, vet du. Ja, du var inte här, du var väl nere på Nej, studion 88. Tallkrogen. Och han kom instapplande där och, då, och han såg ut som en snögubbe, han hade ramlat och var igensnöad alltså, sa han. Och så ja, det var ju tur att han kunde komma upp då, för det här är en mardröm att man kan bli liggande ute i kylan och i snön. Och, och det var ju blött, jag blev genomblöt i kläderna, frös det var ju fruktansvärt. Eh, och in, inte några mediciner av läkare. Det här började redan eh, före 1960 med dåliga muskler men när jag fick medicin 1960 har, det varit du, bra alla år. Har du, har du någon form, hade du någon form av muskelsjukdom på den tiden då? Ja antagligen är det, det jag vet inte varför det gick aldrig och, och, eh, i skolan i gymnastiken eller någonting på uppstyrkan. Ja, det, det, kan ju vara någon... Och du har märkt det särskilt ute på landet, det på jordbruket där, att det var så gräs, det svagt tyckte bonden där. Ja, jag orkar ju knappt lyfta spaden då. Nej, det var det som var problemet. Ja, för att det är jordbruksarbete. Det är ju eh, mycket kroppssvett där, vet du. Ja, de tyckte jag skulle kunna träna upp den. Det gick inte, det bara gjorde ont. Då. Jo, men du vet att i början när man tränar så får man något som de kallar för träningsverk. Ja, jag vet inte om det var någonting som heter muskeldystrofi. Och eh, Per Oscarsson, vet du, skådespelaren, han berättar ju det att eh, han blev ju utsatt för trakasserier på stan och tråkningar va? Ja. Och han blev, han blev så irriterad till slut att det överhuvudtaget börja höra massa sarkasmer så han skrev in sig i Reblerslits boxningsklubb. Jaha. Och där hade Ingemar Johansson tränat tidigare och eh, han tränade upp sig oerhört där. Han sa det, jag, jag, jag tränade intensivt och det kan jag tänka mig för att den killen han var väldigt fokuserad när det gällde sitt skådespeleri. Va? Ja. Han gick nog hårt in för det där. Och så en kväll berättade han så kom han på stan och skulle köpa en nattkorv. Ja. Och då kom det fram en kille väldigt eh, arrogant med sin fästmö och så sa han så här får sådana där som du var ute så här sent och så där, börja trakassera honom. Ja. Ska slåss då va? Och, och, och så höjde han upp näven på Oskarsson. Vi kan gå här borta och göra upp det. Ja, då bangade han ur den andra. Då, då, blev han rädd vet du. Då sa Per Oskarsson så här. Vi kan minst bryta arm. Ja okej okay då. Men jag, vill inte, jag bryter vänster arm för han hade som träningsverk i höger arm va. Så han bröt ner killen vet du, på en bråkdel av en sekund vet du, och sen sa sen levde jag på det där på flera veckor. Ja, ja, bara jag fick min medicin 1960 så var det som bortblåst alla år men eh, nu när det här förbjöds, du vet, eh, så fick jag eh, ett helvete. Det kan vara livsfarligt helt enkelt att ta bort det efter alla år. Vad hette medicinen sa du? Eh, Primobolan, det sista. Ja. Och det första var Dianabol och det Men... var till och med receptfritt i början. Eh, du vet i små förpackningar på 20 tabletter. Då hade ju du alltså legitima skäl att ta dem för din läkare skrev ju ut det där på recept. Ja, han gjorde ju det sen ja, för det var ju på recept det eh, du... nya preparatet. Det var det ju inte han någon diagnos på dig då? Vad du hade för sjukdom eller muskelsjukdom? Ja, det vet jag inte. Jag tror det var en muskeldystrofi. Ja, just det. Det kan vara en försvagning utav eh, genetiskt eh, anslag utav det där. Ja, det verkar nästan medfött för det började redan när jag barn. Ja, just det. Du hade, synd förstår idag tror jag eh, fysiologer har nog kommit underfull med det där att om man upptäcker barn som är just i den tendensen så ska man sätta dem i någon form utav rehabilitering, någon form av träning va? Ja, det gjordes ju ingenting. Du vet Nej, hur, hur det var under kriget och, och framförallt eh, eh, hade de ju inte kommit så långt, inga uppfinningar, ingenting. Och jag tycker det här är ju hemskt nu att de, eh, jag sökte en läkare som skulle kunna få upp det här med med testosteron och så vidare. Men sen när jag kommer dit senast igår inte eh, och han påstår att jag har cancer. Och jag hörde det. Jo, jag tänkte på en sak. De hade gjort en undersökning på KS för några år sedan. Ja. De, var, de valde ut faktiskt en grupp på 70-åriga pensionärer. Ja. Och, och de fick då gå där under överinseende av forskningen då tre gånger i veckan. Ja. Och träna en halvtimme olika styrkemoment. Ja. Och, och sen jämförde de dem med otränade 40-åringar och det, de var, kom upp i samma kapacitet va? så det lönar sig att träna vet du. Ja fast när jag hade min medicin det fungerade underbart ja, bra. Eh, då, då, var det absolut inga problem. Det var ju Men som att hade ett kraftverk hade... inne i bröstet. Alltså hjärtat kändes starkare, allting. Då skulle du egentligen förstå det när du fick den här medicinen på den tiden. Då skulle du ha lagt det ändå i lätt träning vet du. Ja, men jag var ute och gick och i full fart. Jag kunde flytta järnvägsvagn och allting. Och du vet, grejen var den också att du vet, här i det här landet så lider många människor av benskörhet va? Ja, det, det, då... det, det fantastiska med medicin är att det inlagade kan, det kallas det med benstommen stod det ju också i, eh, när jag läste om det. Det, det, och det, det, var ju precis allt som jag behövde ha. Fanns. Det visar sig nu, vet du, att exempelvis om folk tränar på det viset att de hoppar lite hopprep, va? några minuter varje dag så skulle de öka bentätheten väldigt mycket. Ja, men alla gånger jag ramlat nu håller ju benen. Men det, problemet är ju att musklerna är så dåliga, jag kommer inte upp ja. igen. Och, och det, det är ju en, en, katastrof för att eh, balanssinnet blir så dåligt utan den där blodtrycksmedicinen snurrar för mig. Du, jag skulle önska förstå att du skulle kunna ta kontakt med sjukhuset och begära att få komma till en sjukgymnast som kunde visa dig vissa övningar och träna dig. Ja, men de eh, det, det måste finnas det. ett hormon i kroppen och de har ju mätt och konstaterat testosteronhalten var praktiskt taget ingenting. Jag förstår väl det, men jag säger just till det att det är bevisligen så att om man tränar, exempelvis styrketräning, så höjer man testosteronnivån i kroppen. Ja, men det beror det på att man för, har lite ålder förstört stenarna. Det finns, nej, men det är 70-åringar som har varit otränade hela livet har börjat träna när de är så pass gamla. För styrketräning kan man träna högt upp i åren och då ska man anpassa vikterna efter sin ålder va? Ja, och om, om, om jag bara hade balanssinnet i, i funktion. Mm. Det är så otäckt det här när det snurrar. Och särskilt när det känns som man skulle ramla baklänges. Ja. Det är jo, särskilt hör, otäckt. Hörru du, jag tänkte bara en kommentar. Det är en del som har kommenterat en del program på närradion. Det finns ett program som heter Knis ute i Sundbyberg va? Och då säger jag så här, min kommentar till Peter och alla andra där, det är det att det är ett program för friskisar och inga blyga skogsvioler. Nej. Det kan man väl säga då. Nej, jag vet det. är Lite liksom sändare där ute i Solna Sundbyberg. Det är ett program för friskus, inga, inga blyga skogsvioler. Jo, hörru du, men, men hörru du, du, blev inte, du gjorde det inte illa sådär att du stuk eller... Eh, Nej, men jag låg ju inte i iskylan i vattnet så jag lyckades krypa i alla fall. Men då var ju byxorna genomblöta och <laughs> benen blev ju inte bättre utav att byxorna blev blöta och då hade jag ännu mindre chans att, att komma upp. Jag försökte ta av mig ytterrocken för att få ner vikten, men det går inte. Det är som stjärten sitter fast i marken. Ja, det är drövligt när jag har blivit sådär. Men kan inte, det är klart att du kan ju inte få någon, i och med att de har upptäckt den där äh, förhållandet, det nya sjukdomstillståndet där så kan de ju inte ge dig något testosteron eller någon Ja men eh, eh, får bara tillbaka den gamla medicinen jag tål ju den. Eh, man kan importlicens och grejer. Det går att göra så mycket om man bara vill. Men, men de vill inte. Har du någon kompis som när jag fick en massa obehag för vad kläder jag hade på mig. Allting. Har du någon kompis som har internet så kan du beställa dem där från Amerika. Ja, men jag får det inte genom tullen. Jo, men det där ordnar sig på något vänster. Det är receptbelagt i Sverige. Jo, men det där kan du göra på... Det, det gör ju folk nu på internet. De tar ju olika medikament vet du, och får hemsänt, va? Ja, fast den, eh, det, det, sen kommer ju polisen och hämtar det. Nej, det är inte... Ja, man ju sagt i radio. Det kan du chansa med att ta och beställa från staterna. Ja, om det är... Eh, ingen vågar hjälpa mig med det heller, för det är olagligt, säger de. Jo, men det finns tiotusentals människor som... Men man får ju passa sig då så att det, är, att det inte är någon eh, falsarium, någon fejkade medicin, va? utan det ska vara en seriös företag. Va? Ja, det är just det som är svåra. Ja, Ja, men... det, det, är en olycka att man bor i ett sånt här land så det händer sånt här. Eh, det, det, det på, påminner så mycket om gamla Östtyskland. Du, vi kan vara tacksamma du Georg att vi inte föddes i DDR eller Sovjetunionen på 30-talet under Stalins piska eller några andra diktaturstater och att vi lever i en demokrati i alla fall, eller så kallad demokrati, en demokratur säger Ja, det, men... ja, men eh, men eh, de kan ju eh, förstå att det finns människor som, som behöver, man kan inte ta bort vissa mediciner och det är konstigt att vissa eh, narkotiska medel får finnas som morfin och allt möjligt och de som har smärtor kan få det. Men det här är bara för att idrottsmän, de är så rädda att de ska få några eh, förfalskade idrottsresultat på det viset. Överhuvudtaget så är det inte bra att äta anabola va? för det gäller att kunna det är nästan minutiöst alltså hålla en dosering där va. Men det, jag tar avstånd från sådana här dopingpreparat inom idrotten för jag anser det vara fusk va. Ja men eh, man måste ju ha det eh, om det är fel på musklerna. Ja, det är en sjukdom, det är en helt annan sak va. Det var tyskarna som kom på det där eller uppfann, eller... Ja, det utvecklades på 50-talet och Nej, kom ut. det utvecklades redan på 30-talet i Tyskland det här någon liknande anabola steroider och man gjorde experiment under andra världskriget med att ge soldaterna det där. Va? Ja. Och de blev så jävla aggressiva och övermodiga va, så då förbjöd man det. Men sen så gav man det till personer som led av dvärgväxt va, ja. och så vidare. Ja, det finns något som heter tillväxthormon ja, också, det, det är något annat. Ja. Men soldater tog det där och det var inte bra. Va? De märkte att de blev för, eh, för ambitiösa och överaggressiva om man säger. Va? Ja, men jag reagerade inte så. Det var väl bara bra att det varit lite tuffare för att jag var för snäll förut också. Ja, visst. Det var, det var ju bra att det blev lite tuffare då. Va? Ja. Så att de inte blåst lurade på allt vad det äger och har. Nej, nej, det bidrog väl till att jag klarade villan trots skulder och allting. Ja, det är bra gjort. Ja. Hörru du, tiden går så att jag får väl någon annan ringa in då. Hej. Ja, hej. Ja, det var det samtalet. 81 21 00 ska radion på. Och det är tråkigt. Eh, man undrar ibland läkarna verkligen eh, kan någonting. Man ska plågas av förkylningar och allt möjligt och eh, alla möjliga åkommor. Eh, på det här viset och inte få hjälp för. Jag tycker tekniken skulle utvecklas vad det gäller medicinen i alla fall, men det händer tydligen ingenting. Jag väntar om det är någon som ringer, annars får vi ta någon musik här. Idag har vi lite mer tid i alla fall, men vid sextiden så måste jag ju ta någonting utav Gunnars skivor. Så att det är inte obegränsad tid. Och jag hör mycket, de har kul i Holland i varje fall på nätterna. Nu ska vi se. På mellanvåg och sånt. Hallå? Ja, hejsan. Det var din polare Kent som ringer. Ja. Jo, nej, men jag tänkte så här, du talar om att det var problem, men då har vi hört om som har ändå större problem idag. Alla de här så kallade fas 3-orna. Ja, du vet jag inte vad det är. Har du inte hört på radion? Nej, inte. Eh, jag tycker det är så trist om sjukdomar och grejer. Ja, nej, prata om dem själv istället. Nej, men det handlar ju om... Nu är det så att de tog upp en kille idag som var 33 år gammal. Han ramlade ner från ett hus. Fem ja, våningar. det är lite värre. Det har jag gjort en gång och brutit. Ja, men han ramlade ner fem våningar i skadade ja. ryggen. Han och flera tusen till nu. De har alltså tagit ifrån sina... Eh, eh sjukpensioner och sjukskrivningar och kastas ut så de får inga pengar alls. Och om de äger och har någonting, alltså om de, han bor i en bostadsrätt som han har fått av ja. sin mamma, då får han inte bo kvar där för då får han inget socialbidrag. Så att han måste... Nej, så har jag ju fått svar varenda gång också, ja. att man så länge har den där villan. Ja, just det. Men nu så, det... De tror ju den är värd miljoner. Men, men det är den säkert också. Men Nej, det är den inte. Den kostar 115 000 inklusive tomten att bygga och, och sen har det bara förfallit. Pappa dog ju väldigt kort efter det var färdigbyggt. Ja, då... Och det var skulder och, och det fick inte reparera. det fanns inga pengar till det Nej, och ingen vill hjälpa mig. om jag nu får säga det om att de här nu, nu är alltså flera tusen människor som har skrivits ut så att de får alltså ingenting alls och det tycker jag är en fullständig skandal och eh, så därför för skojs skull så önskar jag en låt nu på de här eh, som jag har hänvisat till. Det finns ju olika sådana här radiostationer som... Ja, men här går det inte önska. Nej, men på Lidingö och ja. Viking, så de ska spela den ikväll har jag önskat. Och jag hälsar då till Anders Borg från alla fas 3 och andra utskrivna med Tore Skogman med penninggaloppen. Ja. Den tycker jag passar den där finansministern. Jaha, ja, men... ja, jag vet det fanns något som hette champagnegalopp ja, och järnvägsgalopp. Så... Men penninggaloppen har hört talas om? Ja, ja. Jasepenningar, jasepenningar till bekymmer. Ja, det är det jag brukar säga. Det är ett djävulens påfund. Det ger en sån orättvisa. Vissa får så tjäna pengar hur mycket som helst och vissa inte. Ja, det gäller ju att arbeta och göra rätt för det. Ja, man får arbete. Jag fick ju inte det så rätt. Ja, nu har du fått möjlighet att arbeta om du nu ville göra det, så det går väl. Nej, det var det jag inte fick. Jag hade ju ett helvete med arbetsförmedlingen. Jag fick ju eh, dra mig fram, jag reparerade tv-apparater och allt möjligt själv här. Ja, men det och sen var ju min mor hemma och kunde inte, sen kom min mor hem och kunde inte lämnas ensam. Då vart ju hon helt galen. Hon, eh, du vet, eh, så hon, därför fick jag hålla på och reparera radio och tv hemma här. Jag samarbetade men, med radioaffär som låg här ute också. Ja, men du har du väl haft ett arbete med betalning? Ja, men du tjänar ju ingenting på det. var ju så dåligt betalt. Han var ju så snål den där. Ja, men du kunde bara skaffat ett nytt avtal med en annan radioaffär. Då. Ja, du har inte rätt att få tag på. Då krävdes att du hade körkort. Ja, bil. Man kan ju röra eh, tv-reparatör som inte kan åka ut och hämta apparaterna värdelöst tyckte de. Varför han du inget körkort för det? Nej, hur, vad ska jag få pengar till det? Det, det fanns ju inte en chans. Jag hade ju inte, eh, inte tänka på en bil heller. Jag har ju varit så fattig att det här så jag hade ju knappt sig mat. Ja, men hade det inte varit bättre då att sälja huset då? då? Nej, det, det, det, var ingenting. Det, det, här skulle jag vara kvar helt enkelt. Då, då skulle jag hålla på att betala hyran i lägenhet. Ja, men alla andra måste göra det. Ja, men jag kunde, kunde inte. Jag var så fattig. Så då hade jag ja, åkt ut på gatan. Då hade jag äger någonting får du socialbidrag. Nej, det, det, det försökte jag ju med, men det gick ju inte. Nej, man får inte äga någonting. Men nu är det ju så att människor som oförskyllt kastas ut ifrån. Och sen jag måste säga så här, jag ringde in förra gången och berättade om att jag ville köpa en snöskyffel. Vilket var slutsålt överallt. Ja. Och då tycker jag alla de här nu som lägger ner så jävla mycket tid på sina gym och de tränar och hoppar hopprätt och boxas. Vore det inte bättre då att om vi i samhällsnyttiga andra kunde gå ut och skotta snö istället och göra någon nytta? Ja, men det fanns ju någonting som hette snösvängen förut, men varför har den avskaffats? Det var ja, en, en, som sa att det, det ja, finns säger, ingenting som vill, heter så längre. Om du, vill göra någon, om du vill göra någon nytta istället för att stå vet ni, och hoppa hopprep eller sitta och cykla på en motionscykel. Vill du göra av med lite energi, då gå ut och skotta snö och då hjälpa några andra människor på traven. Men så det vill inte människor göra. Nej. Men de vill väl sitta hemma mest och se på tv och sitta ja, framför datorn. Och, liksom, och liksom, och, men man ska hålla på vet du, med en här träningsredskap. Jag tycker nu när jag var uppe på landet, själv tycker jag att det är kul att skotta snö. Och, ja, har man bara muskler så att man orkar det. Jo. Ja. Ja, men hur som helst, så det var, men det var det jag tyckte. Är det några som det är synd om idag så är det alla fas 3 och, och liknande. De är det verkligen. Ja, det förstår jag. Det är, det är ju eh, väljarna som har röstat fram de partierna. Ja, men det är ju väljarna. Alltså man tar pengar ifrån eh, handikappade, sjuka, döva och blinda och sen har man mage att säga åt dem att gå och jobba. Om man ger de här människorna då man tar ja, det finns ju inget jobb. Man kommer upp på Arbetsförmedlingen. Ja, det är klart att det finns. Men man tar ifrån sjuka människor. Man tar ifrån dem deras ersättningar. Ja. Sen ger man en arbetsgivare 5 000 kronor om de förvarar de här människorna och de får sättas sen på socialbidrag i någon liten hyresetta någonstans. Ja. Det är men det är faktiskt någonting som de här eh, nya så kallade nationalistpartiet som spelar engelsk rockmusik, det röstar de för. Jag tycker det är skandal. Nåväl, vi säger så. Morsning. Ja, hej. Ja, nu ringer ledig på 81 21 00. Nu ska radion på. Jag väntar om det är någon som ringer. Vi har en halvtimme på oss innan Gunnars sak måste startas klockan sex. Ja, det är ingen som ringer. Då får jag väl nästan starta en, en sån här i alla fall. Ja, nu får vi se. Det kommer signal till. Ja, hej. Oj. Ja, hej, hej. Ja, <laughs> det är Anita som håller på och busar här. Jo, jag, jag förstår inte, jag har en telefon från LM. Jag försöker inte ha radion på så hemskt högt som ja, det jag... jag inte. Ja. Jag ser att det beror på det här. Det är så lågt för höger öra, jag måste ha telefonluren i vänster öra, jag hör bättre där. Ja. Jo, jag, eh, det här med att ramla håller på jag har dansat jazzbalett och gått i ridskola och gud vet allt. Och när jag var fyra år fick jag en diagnos för att jag hade reumatism i fötterna. Och ja. jag har ju noll minne på det. Och jag satt och tänkte, jag fick en diagnos eh, i vuxen ålder nu förra året då, att eh, jag har reumatism i alla muskler. Gud bevare mig, har jag fått det? Och det är liksom som du nämnde också att man ska alltid ha något jädrans skit. Och sen hade jag, gick jag till en annan läkare ja. för det kliade i ögonen. Jag tänkte på rivjärn och det känns som jag hade skorvsmuggling. Ja, det är väl bilar och gaser och skit där ja, inne. Då, då, då sa den läkaren, han lyssnade eh, idogt på mig och jag fick tala till punkt. Det var ovanligt. Men det var inte i Stockholm, det var en annanstans. Nåväl, och eh, då sa han, det, det har med åldern att göra. Jag blir så förbannad när man pratar om åldern. Ja, ja verkligen. Det är någon, någonting som gör att ögat eh, är irriterat så du behöver ögondroppar eh, och det måste skrivas ut på recept. Ja, men jag har prövat både, han skrev ut ett recept och det var inte ett dugg bättre än vanligt vatten eller allt jag köpte på apoteket. Nej. Och det var inga billiga ögondroppar de hade köpt utan recept. En, en liten sån där plastburk med droppar kostade 85 kronor. Ja. Och den ska droppas fyra gånger om dagen. Hur många droppar det kommer i den? Det kan jag inte göra så räkna hålla på. Jag har ju två ögon. Ja. Och det var alltså inte bättre heller. Nej, jag har ju provat sånt själv också. Och då lutar man sig alltid på att eh, eh, när jag fick diagnosen eh, reumatism, det var ju fyra år gammal och jag har noll minne på det. Ja. Och eh, jag har väl kanske en halv centimeter minne genom släktingar. Vem hade reumatism och vem mådde? Nej men gud, det var ju jag. För att ja. man, man blir tillsagt i spårvagnen att eh, ska damen stå, barnet ska sitta. Min dotter är sjuk, skrek hon, så vart det tyst. Men, men jag menar så att, det, va? Tänkte jag, fyra år? Det kan man inte luta sig på åldern. Nej nej, utan ja, då fick jag kortison och, så fick jag så här, eh, man kan inte hålla på och joddla med det hur man vill, utan fyra tabletter om dagen i en vecka så träffar man ner och så fick jag så här, eh, ja, kalktabletter då som är bra för benstommen. Ja. Men man ska ju veta en sak också som en läkare sa på tv, att man börjar åldras när man är 19 år. Ja, de säger ju det. Ja, då börjar man åldras. Alltså, det är sjukt. Ja, fast en människa levde ju inte mer än 40-50 år förr i tiden. Ja, nej, men man tittar på gamla fotografier från förfäder och sådär. Eh, en del damer har ju mustascher, man undrar hur gammal var hon? <laughs> ja, man blir... Nej, men just att läkarna stöder så ofta på att det, eh, det är åldern. Ja. ja, men jag var fyra år, det är en jädrans klanskalle. Ibland jag, jag vill gå till attack och slå någon hårt i skallen på en sån där läkare som säger. Eh, för tidigare om man nämnde någonting, eh, låg inlagd någon vecka, två veckor på någon eh, neurolog eller på någon sjukhus någonstans i Stockholm. Och då så, så eh, nämnde man själv kanske man spontant sa i sin ungdom det kanske har med åldern att göra. Och gud, läkaren ser ut som han ville strypa mig. Och det får man absolut inte ta upp i det. Utan det var ju tabu att säga att jag med åldern nu. Men vissa krämpor, eh, det kan jag leva med så. Men alltså jag blir förbannad på läkare som säger eh, det sociala tänket, det, det, och sen är det konkurrens inom läkarvården också, det ska man Aha. ha i minnet att den, den ena läkaren säger si och sen kommer nästa och säger så. Ja, det har jag märkt också. Ja, alltså det är någon slags, ja, det är en eh, kampfight. En kusin till mig berättade att han hade en inflammation. Ja, ändå så är det bara en läkare som har rätt alltså. Ja, eh, det verkar så. Och det här var en kvinnlig läkare och men eh, hon ville ta tag i honom för att innan den skulle spricka då blindtarmen. Och den hann ju göra det och men han klarade ju livhanken. Det var en kvinna som skulle snabbt ta hand om honom. Men då kom det en man emellan och det, det, är liksom, det är, det är si på kniven liksom, förstår du? Ja. Det, det är liksom... Kan... Ja, jag förstår inte på den här konstiga läkarvården man får nu. Det verkar ja. ju, det, du vet. Den ena är knäppare än den andra. Nu ser jag till på vårdcentralen här i Stockholm att är det du eller jag som är patienten? Ja. Alltså jag blir så förbannad så att jag... Mm. Ja, så blir man väl obekväm och då blir det ännu värre än man kommer till någon ja, läkare. De skriver någon skit i datorn där, då får man tummen ja, ner. Precis. Och det sociala tänket är, ja du kan pröva de här pillerna, eh, bla bla bla. Ja, du kan höra av dem om det inte fungerar. Vad är det för jävla snack? Om jag är utbildad läkare sedan många år tillbaka, då tar jag ju tag i saker och ting. Jag går inte till, till doktorn och frågar hur doktorn mår. Nej. Utan jag går ju dit som patient och vill ha hjälp. Ja. Och det ska jag betala en febiljett för. Ja, jag vet ju också. Jag råkade ju ut för en, då, dagen före julafton också en ja. dålig läkare där i, i Huddinge och, och, han gav ju mig närmast en dödsdom och jag fick ju en, en psykisk kris på julafton nästan ensam med, med, med det där uttalandet. Ja. Men nu händer det i veckan här då att jag eh, fick en låsning i ländryggen och blev stående, jag vet inte hur många minuter, jag kan inte räkna. Ja. Men och jag gled sakta ner på golvet och jag höll på i två timmar för att komma upp i rakt läge. Ja. Över två timmar hade Ja, jag vet. Jag, jag, om jag ramlar omkull kan, kan ju inte du? komma upp hur jag bär mig åt ibland. Hallå? Ja, åla mig på golvet. Ja. Och eh, det var inte, då såg jag hur mycket damm jag hade också, så det var ingen rolig grej. Men jag tänkte, varför får jag inte upp foten? Det var en låsning. Då fick jag upp foten, ena foten. Ja, när jag väl hade fått upp den, jag måste upp i rakt läge. Och jag höll på och kämpade som en dåre. Och så satt jag, och gled jag sakta tillbaka igen. Och då dunkade skallen in i en dörr. Dunk! jag tänkte, jag, jag, låt mig få dö tänkte jag, jag orkar inte. Det, det var jobbigt alltså. Och ja, jag, jag förstår, jag vet ju, jag har ju själv legat på golvet här och inte orkat resa. Ja, men det, nu har jag fått, eh, jag, måste, jag har inga affärer där jag bor utan eh, man, jag får sitta och åka taxibilar och eh, dessa män som är helt underbara, jag får låna deras arm och hålla mig. Jag är livrädd för halka för dessa bölder som är på gatorna. Man gör ingenting. Jag hade Nej, jag vet ju det. Det är ju det som gör att det händer olyckor för mig. Jag är livrädd också för att det ska eh, hända och ingen upptäcker mig och det är kallt och jag fryser ihjäl till slut. De hade ju hittat en man som var ihjälfrusen inte så långt härifrån eh, förra vintern när snön gick bort. Ja, men man går ju ut i massmedia med att man ska röja på gator. Nu hade de visserligen sandat, men alltså jag orkar inte bära. Jag har ont i axlar och reningsverk i fyra dagar. Jag, måste, jag har ingen mat hemma. Jag var ju tvungen att ta mig ut i taxi då. Sen fick jag ringa på mobilen från butiken och bara att någon kom och hämtade mig då. Jag menar det här är ju... Jag är i Stockholms stad att... Men vad, när i helvete ska ni ta bort skiten från gatorna? Jag fattar inget. Ja, det, det, vad svarar de på det? Här sa ja, de bara att man är skyldig att se till att man skottar framför ingången här. Ja, de sa vilka gator gäller det? Ja. Eh, ja, då tog jag vårdcentralen för gata där, Ringvägen. Ja. ja. Jag vet Men alltså, kvin män och kvinnor i eh, eh, olika åldrar, de går som pingviner och håller sig i väggarna alltså. Ja, man måste ju det. Förlåt? man måste hålla sig i väggen. Det är ju likadant på min tomt här också. Ja, men, men bara... Eh, sen när man kommer till huset tar slut så har man inget att hålla sig i längre. Ja, alltså jag är urförbannad på det här samhället. Vi betalar skatter, alla människor och kämpar och håller på. Och, och sen ska man bli invalid också. Man kan ju slå totalt ihjäl sig. Ja. Benpipor sticker upp, i ambulanserna över ringvägen för, förra veckan det var fyra ambulanser som höll på att kollidera. Ja. Eh, det var tjötade han. Jag ska inte uppehålla längre, bara, bara tala om 99 av 100 procent eh, av olyckorna sker i bostäderna. Ja, det förstår jag. Det har ju hänt att jag ramlat omkull här inne också sen jag blev sjuk. Ja, det Fast det är mycket folk. sällan det är ute det händer. Förlåt, vad sa du? Det är ute jag råkar ut för olyckor. Jag halkar. Man är så liten när man ligger på golvet. Ja, ja, och särskilt när, när musklerna är så dåliga. Förr kunde man ju bara resa sig när det hände sånt, men det är slut med det. Ja, jag får ringa arbetsförmedlingen nästa vecka och anställa folk. Jag inte ut. Ja, du ska eh, ha det så gott. Ja, så tack för att du ringde. Hej. Tack så du ha. Hej. Ja, nu är den linjen öppen igen på 81 21 00. Nu ska jag ha radion på så ni hör mig. Och jag vet, det är rent förskräckligt. Eh, de här vintrarna har blivit vilka svåra. Särskilt eh, förr bräkte de ju på sand och skottade den där snösvängen och allting. Det var nog helt annan standard på det på den tiden. Men nu, nu eh, och framförallt var det man orkar ju resa sig om man skulle ramla framförallt och så. Men vi ska väl ta och spela en låt nu en kort paus. väntar fortfarande. Jag har en kvart, nästan 20 minuter, 19 minuter innan klockan är sex. Och eh, ja, nu kanske någon som ringer och ser om det kommer mer signaler. Hallå? Ja, hej Georg. Ja, hej. Jo, eh, jag tänkte kommentera sossen där ute i Fisksätra. Okej. Okay. Han är... Eh, Kent heter han väl. Och han är ju väldigt naiv när det gäller regler på arbetslivet. Inom arbetslivet. Ja, jag vet ju själv hur jag blev behandlad när jag var frisk förut. Han är väldigt naiv. Han har dålig kännedom om hur det fungerar. Ja, han har jag väl haft ett arbete, han har väl inte behövt sig gå på arbetslivet. Jag kan bara ta ett exempel. Att... Eh, det var en polare till mig. Eh, och han skadas aldrig i, i eh, det här att man skadar, då blir man drabbad. Men det, det, är de som inte är skadade som blir drabbade också. Det har han inget begrepp om. Utan ja. Eh, som blev av med jobb för brist på jobb. Och när han hade, han hade då jobbat i, i 20 år och när han kommer upp till fackförenings, fackföreningen så, säger, eh, så får han då arbetslöshetsunderstöd. Sen när det har gått ett år så sitter, kommer han upp så sitter en liten ungjänta där på fack och säger nej du får inte gå här längre, nu får du gå till SOS. Ja, det var väl viss tid som du fick. Det här var alltså eh, 92 eller någonting, 91, 92. Ja. Och då satt väl Göran Persson och regerade. Och sossarna hade väl suttit länge då. Så han verkar helt eh, borta den här killen. Som bara pratar om... om ja, han hade väl arbete på den tiden. Det här gäller ju för fan de bara de får bli av med jobbet så blir eh, till och med facket sparkar ut det. Det borde ja. han ta och tänka lite på. Den här killen hade då pröjsat in fackföreningsavgifter, 300 spänn i månaden i 20 år. Och när han kommer och behöver hjälp, då får han hänvisning till SOS. Ja. Ja, där har han något att tänka på. Han vill lära sig någonting om livet, den där... Ja, jag vet. Jag fick ju äh, aldrig... Ja, och så hälsar jag till, till eh, Eh, Hörde du Micke Lilltroll förra gången? Jag eh, tänkte, nej. Det var ju synd att du inte jag, gjorde. Jag har hälsat till Lennart och Percy och Peter och Anita. Och ja, jag får köra det en gång till en annan gång. Ja, hej då. Eh, hej. Ja, nu är linjen ledig igen här. Och jag väntar kvart kvar nu. 81 21 00 ska radion på. Väldigt tyst den här telefonen, mörkt och tråkigt ute och folk sitter och ser på tv tydligen säkert. Eh, och jag vet inte om det är någonting som de särskilt mycket tittar på ikväll och så vidare. Annars får vi ta en låt till och spela. Det finns ju åtskilliga här. Det finns ju ett jättematerial. Och, men vad man ska ta, det kan ju, man har ju så lite tid i allmänhet. Det är det som är problemet. Jag spelar en låt till. En kort paus. You gotta whip me, bang! I said, keep on, baby, whatever it is you're doing to me. So keep on. I don't know what it is, but baby, you're getting through to me. i have a heart that's never been hurt. It's happened before, but you got just a little something about you that make it ache some more. My, my, my, keep on. I said, keep on, baby, whatever it is you're doing to me. So keep on don't know what it is, but baby, you're getting through to me I swore up and down to myself that I would never fall in love again. But you opened up a new kind of life to me, and I fell in my mind. I keep on, I said, keep on, baby, whatever it is you're doing to me. So keep on, I don't know what it is, but baby, you're getting through to me touch me like nobody else. So touch me again. You brought a love, a love never was. Again and again and again and again and again and again and again and again and again. Uh, papa, keep on. I said, keep on, baby, whatever it is you're doing to me. So keep on. I don't know what it is, but baby, you're getting through to me. So keep on, keep on, love on me more. Ja, <laughs> det, det är de. I Nederländerna och Holland sitter de och spelar sån här musik <laughs> hela nätter ibland. Särskilt kring helgerna. Det är fantastiska människor, holländare som sitter upp och kör och valet av musik och allting måste jag säga. Och så mycket skivor som de tiden har. Ja, nu ska jag vända en eh, referensband. man skulle få köra på samma sätt här i Sverige då skulle jag sitta upp också på nätterna och köra och de är, när den ena stationen avlöser den andra. Nu ringer Ska vi se om det kommer en signal till. Jo. Hallå? Ja, men det gör det ju redan. Radio Viking och Radio Lidingö sänder ju. Ja, men inte på mellanvåg. Det hörs ju över hela Europa. Det är ju väldigt skillnad. Och, och, privata stationer man kan köra hemma. Man behöver inte... De ja, har egna du... sändare. Ja, men hur många lyssnar på mellanvåg idag? Det är ju, alltså, det är ju klubben för inbördesbeundran möjligen. Ja, men man, se, man ser ju de får sms, de får in på datorn, de får telefonsamtal eh, mellan låtarna och allt möjligt medan de går eh, och rapporter. Ja, men idag har ju massor av människor trådlöst internet. Ja, ja, fast man ska väl kunna köra vanlig radio tycker man ska inte vara tvungen att sitta framför en dator, det är fästa på ögonen och allting. Om du lyssnar på vad jag säger, trådlöst internet, behöver du inte sitta vid en dator. Ja men, ja, men du måste titta på den där förbannade men, skärmen. Du sitter väl inte och tittar på den eller? Ja, men annars så ser du den inte om du tittar ja, på den. du ska ju lyssna. Ja, ja, men då kan det räcka med en högtalare och ingen bildskärm. Ja, just det. Ja, det blir inte samma eh, sådana sändare de har eh, på mellanvåg. Det är skillnad det märker Ja, det är precis samma sak. Men man kan modellera mycket större allting alltså. Ja, men alltså musiken. musiken det, det enda som jag kan hålla med om det som är att det blir faktiskt ett bättre, ett rundare ljud. Det säger ju han Palmkrantz som är ljuddoktor. På de gamla, alltså MP3, Ja, fast det finns, de, det alltså- finns, de bygger rörsändare, Philips idag och allt möjligt och, och de blir fantastiska helt enkelt. Ja, men det låter faktiskt bättre att lyssna på, som jag, det tycker jag också. Jag, när jag lyssnar på en skiva på en gammal LP-skiva så tycker jag det är bättre ljud på den än om jag köper en CD av någon märklig. Det är alltså, det, det, det är liksom renare på CDn men eh, det, det är inte samma sak. Nej, det beror på också hur sedeln har spelats in. Det kanske det har varit en, en, en, eh, eh, en om det har en, en upplåsbar Barbara. Ja, ibland om de har bandat det först och sen överfört på CD vid tillverkningen av CDn. Och, och det, det beror på mycket alltså. Om det är transistor eller rörförstärkare i studion och allt möjligt sånt där beror på också. Ja, jo, det gör det. Rörförstärkare i överlägsen i alla fall, det, det kan man inte komma ifrån alltså. Men hon kan jag se mätningar med oscilloskop och pulsgeneratorer och annat. Men vi ska vara tacksamma över att de här entusiasterna på Haning och Lidingö och Viking som spelar musik för människor som är vuxna och inte bara för tonåringar och barn. Men jag vill bara, eh, jag får bara kommentera Leif. Jag pratar inte om att människor som är arbetslösa, jag tycker inte heller att människor som går på a-kassa ska kunna gå i åratal. Det räcker gott Har du inte fått ett arbete inom ett år? Ja, men felet är väl att, att de har svårt att ta emot de är inte utbildade. De klarar inte av jobben. Nej, men, det, är, det är svårt nej, att jobba jag, i fabriker och med maskiner. Man kan uh, göra något fel och så förstöra Nej, men alltså, om vi säger att man jobbar nu, om vi ska ta ett exempel, du är byggjobbare och så är du arbetslös på, ja. på den platsen. Men man kan ju inte gå arbetslös hur länge som helst utan då måste man ju på något vis omskola sig eller kanske flytta eller någonting. Det, ja, det gäller att få komma in i någon skola, det är ja, inte precis. säkert. Alltså, det, det håller jag med om, fast Ja, men alltså att gå på a-kassa hur länge som helst kan man inte Men det, var men det går inte. Nej. Sex månader, sen är det slut. Ja, men eh, han pratar om ett år och kallar då att eh, om man inte får gå på a-kassa hur länge som helst enligt den här Leif så var det nog fel. Men vad jag ringde in och sa att jag är upprörd över, det är att människor nu som är svårt handikappade, svårt sjuka, sådana som inte kan arbeta, alltså de, är, de har fått en pension, de har ja. fått en sjukpension. Det är de människorna man kastar ut och, slä, och ställer på bar backe. Och har de köpt till exempel en bostadsrätt eller de äger en villa eller någonting, då får de inte veterinär, ingen ersättning alls. Nej, och särskilt om de ska betala fastighetsskatt för ja, en villa. För att de kan inte, de, man får inte äga någonting om man ska eh, få socialhjälp. Så därför så ställs de här människorna helt utan. Då måste de sälja och kasta, då kastar man alltså ut en människa som inte har möjlighet att skaffa ett arbete utan han ska ställa sig på arbetsförmedlingen samtidigt som den här regeringen öppnar för arbetskraftsinvandring. Så den här halta, lytta, blinda, döva. De ska konkurrera med friska människor från hela jorden också. Ja, fast jag tror inte att invandrarna har den utbildning som industrin fordrar. Jag vet ju själv när jag sökte hur, hur det, det var ju närmast ingenjörsutbildningar eller svarvarutbildningar, svetsare, allt Jo, men nu är, det, nu, nu är det ju så på din tid var det, men nu har man öppnat för att nu kan en arbetsgivare nu kan man eh, ta hit en människa om man har en kontakt, om man har en brorsa i, på Nya Zeeland eller i Kina. Ja, men vågar man släppa in sådana i fina verkstäder och eh, med maskiner? Varför skulle man inte göra det för? Ja, de kan ju ha sönder grejerna för de inte kan. Ja, men om, om, du, är, om du äger en fabrik. Ja. ja. Om du tycker att du vill anställa en människa då anställer du den. Det är du som bestämmer. Ja, om du... den bara kan sköta fabriken. Ja, ja men självklart. Om du äger en fabrik eller en arbets, eh, i arbetsgivare. Nu, förut så var man tvungen att bara anställa människor inom de som fanns i Sverige. Ja. Men nu har, nu har den nya regeringen öppnat för hela världen. Så nu kan du anställa då, eh, den kompetensen du hittar runt om i hela världen. Och då kastar du ut de här som är halta, lytta, blinda och döva Tillsammans ska de konkurrera med fullt friska människor från hela världen. Det var det jag reagerade på. Då kallar den här Leif de mig för en jävla sopa. Ja, men du får väl fråga dem som har beslutat i ja, riksdagen, regeringen, för att jag har ingen aning Nej, om vad det här beror också. Och det var därför jag sa så jag skojade, att jag nu har önskat en låt utav Tore som heter Penninggaloppen. Och den, är, den ger jag då till den här eh, Ja, det vet jag att jag har, men ja, eh, champagnegalopp fanns någonting som hette, kommer jag ihåg, i Lundby, eller vad det hette. Va? Champagnegalopp kommer jag ihåg. och järnvägsgalopp kommer jag ihåg. Ja, men jag sa ju nu att den heter penninggaloppen, har Tore, den har du väl hört. Jag ser Penningar, jag ser Penningar. Och han är så... Till bekymmer för eh, fattig och för rik. Och han var kunde jag bara sjunga så skulle jag kunna göra det. Men han det, var så snål, han åt bara potatisskal och kol. Och det är det som de här fattiga stackars blindstyrna idag ska skickas ut och konkurrera med. Det var det jag ville tala om för Leif. Och sen kan han ta sina sossar och stoppa upp dem någonstans. Vi säger så, hej då. Ja, jag hinner med ett, ett samtal till. Sen kommer det en skiva med eh, en del musik som Gunnar spelat in och en del eh, Radio Nord-material han har hittat tydligen och så vidare. Eh, och så. Visserligen har vi väl spelat det där på tidigare men jag tror det är roligt att påminna om radion. Nu ska vi se om det kommer en signal till. Hallå? Ja, hallå. Jo, jag tänkte ta upp en sak till Lennart. Jag läste, det var en insändare i tidningen för en tid sedan. Han beklagas över att folk är så koketta idag. Va? De går med massa attribut, eh, som eh, eh, ringar i öronen. En del har till och med sen pacing i, i eh, nosen. Vet ja, jag har sett det. Men det har jag aldrig haft intresse för. Sen finns det tjejer som tatuerar sig på magen med rosor och sånt där och buskar. Ja. Ovanför buskar. Det var <laughs> bara jag att tänkte... jag var fascinerad över de vackra kläderna ja, som fanns på cirkus. Det var en kille som sa så här, vet du. Menade på då, eller han skrev det att ja men det där är väl ingenting nytt för sjömännen förr i världen på 16, ja. 15, 16, 17, 1800-talet in på 1900-talet på de gamla segelfartygen. De hade stora guldringar i öronen. Jaha. Och det, då trodde han att det var ett exempel på att de var koketta. Men det, du vet varför de hade guldringar i öronen? Jo, en sjöman på den tiden som seglade på ett segelfartyg och föll ner från en mast eller någonting och klarade livhanken. Men fartygen kunde ju inte plocka upp honom va. Kanske de kunde rädda, och de de räddade då va. Ja. De kanske drunknade. Och då var det en sjöman, han eh, kanske blev spolad i land, de hittade kroppen. Ja, då kunde han få en kristen begravning för då tog de guldringen och det bekostade be begravningen. Ja. Därför ha, ha, hade då sjömännens stora guldringar, kanske en eller två guldringar, ett, en ring i vardera öra va. Ja, det, det gäller att ha råd att köpa den då också när de började det, med... det bekostade alltså begravningen. Det var en investering han gjorde va, för att han visste det att om man var i främmande land och dog utan någon tropisk sjukdom och så vidare så kunde han då få en, he en, en hedersvärd begravning va. Ja. Och, så att det är därför inte eh, det, det, var inte det att de gick och kokett, koketterade med det Eh, som många gör i, i våran tid att de har ringar i näsan och öronen och pacing överallt. Va? En del har ju rosor på häcken och låren och knäna ja, kanske. Ja, tuttar och allt möjligt. Framför eh, ja. eh, vulvan och vete fan allting. Va? Men grejen är den att, <laughs> ja, apropå det, det såg lite lustigt ut när han Borg blev finansminister för han har ju både hästsvans och ring i örat. Har ja. sett det? Ja, jag hade ju hästsvans när jag var ung och ett väldigt långt hår. Hade var... du det? Ja. Ser för jävligt ut, hörru. Ja, men jag tyckte det var kul. Ah, jo. Fan. Men, jag såg bättre ut då tyckte jag. Eh, eh, eh, men i alla fall i Borg, han har ju också en liten ring i örat. Men det, ska inte, det är ju inte för att det ska bekosta någon begravning. För han har väl stålar så att det räcker med tanke på hans inkomster va? Ja. Jo då, det var ju, jag bara tänkte som ett apropå den där insändaren jag läste om att han beklagar sig då att eh, folk var så koketta. Det ser jag, jag personligen tycker det är obehagligt med de där pacing de har i ansiktet, nålar och skit de sticker i kroppen vet du. Ja. Det ser inte trevligt ut. Nej, och det kan ju metallallergi och allt möjligt. Men jag kan ju säga så här att varje människa har en egen fri vilja så det är ju på deras eget bevåg men sen finns det ju läkare som uttalar sig om det att det kan ge infektioner och sånt det där. Ja det finns ju alltid risker om man sticker sig med nålar och sånt. Förr i världen när det var tatueringar det var antingen bara sjöfolk eller eller kåkfarare som man sa som tatuerar sig. Men idag så är det ju mycket vanligt bland eh, alla slags Ja, man ser ju det människor. på somrarna när folk har naken överkropp och så. Man mycket det är på armarna och allting. Idag går alla socialgrupper och klasser, många som är tatuerade. Jag var promenerade i somras på Ringvägen förstår du och där uppe vid eh, Vetegatan då kommer en tjej med sin mamma vet du. Tjejen kanske var en 15-16 år va? Och ja. hon hade ju då en jumper eller någon med bara ärmar vet du. Och hon var tatuerad ända uppifrån axlarna alltså, eh, eh, ända ner till handlederna vet du. Ja. Eh, hela armarna var fulla med tatueringar. Och det var en sån här söt tjej på en 15-16 år. Det såg ju groteskt ut va? Ja, ja det är konstigt det... att föräldrarna tillåter <laughs> det... allt Bå, Båda armarna hade hon med vet du, tatuerade va? Ja. Så att ja, det tycker jag det är en överdrift. Men sen förstår du, kanske med 5-6 år när hon börjar komma upp i 20-årsåldern. Då kanske hon träffar en kille eller har svårt att träffa någon för att tänk dig själv att bli omsluten utav en kvinna som är helt tatuerad ifrån axlarna ner till handlederna. Ja. Eh, som kanske har ormar som slingrar sig runt armen Usch, ja, ja. och dödskallar. Det är väl inte trevligt hörru? Nej. Usch, nej säger jag. Nej, det, det finns folk som har fixat. Det är dags för dig att sätta på någon band nu va? Ja, jag ska göra det. Va, vet du vad det blir för något då? Ja, det är dels musik på den och Gisser Radio Nord-material längre fram på slutet ja, Det är inte den där jävla julberättelsen igen va? Nej, det, den kan ju inte gå det med. Den med varggropen. Det Nej, beklagar... den kan ju inte gå mer. Det är slut på julen nu. Så vill jag hälsa till Gunnar och fråga hur han har det och hoppas att han är bättre i foten nu Gunnar. Ja. Och sen eh, Gunnar... Eh jag kan rekommendera Gunnar, jag går på Historiska museet, du som är historieintresserad av vikingar och sånt. finns mycket att titta på där. Det var allt jag ville säga. Och så vill jag hälsa också till alla grabbarna och tjejerna. Jag hälsar då till Leif och eh, Pers och Peter och alla andra. Och eh, hon som ringer in, vad är hon heter den här tjejen nu? Ja, hon är tror Anita tror jag. Anita hälsar jag till. Hon är kul och hon kämpar och det är en tjej med ruter i. Det är bra, ha det bra. Hej, hej. Ja, hej. Ja, egentligen. Vi får väl se nu då. Hallå? Ja, hej. Jag måste bemöta sossen i Fisksätt. Ja, det har ju ringt förut. Ja. Han har inte läst, eh, ännu är han sosse och ändå har han inte läst deras partiprogram Och det gäller eh, a-kassan, hur den ska fungera. Ja, jag vet för, inte hur det fungerade på 90-talet eller hur det gör nu. Mona för att jag, eh, jag har ju fått min, min pension nu så att det är slut eh, på det där eländet med arbetsförmedling och det. Mona Sahlin eh, gick ut den här valrörelsen med att eh, eh a-kassan var minsann eh, inte någon parentes, bortre parentes, utan det ska vara utan parentes. Så ja. där, eh, och i deras program så står ju det att det inte ska vara någon parentes. har, så han har ju inte ens läst sitt eget partis program. Nej, jag vet inte. Jag har ingen aning. du vet, för att politik förstår jag mig inte på. Jag kan det, inte kommentera det. det. Men jag tycker det är synd att äh, glömma bort radion då, när de lägger ner såna, sånt arbete i Holland och Nederländerna. Man förstår vad varje äh, sändaranläggning ja, kostar och de lägger ner privat. Ja, men det har vi pratat om nu redan. Eh, så att... Eh, ja... Fan var det, nu glömde jag tråden <laughs> Ja, det var den här förbannade eh, arbetslösheten i eh, Sverige, ersättningar. Ja, De måste se till istället att eh, fabriken jo, blir kvar. Det, jag säga. Det, det, är inte, det är inte ett dugg mer synd om den här killen som ramlar från fem våningar ner i backen än det om eh, en, en som har blivit arbetslös som inte får hjälp av eh, a-kassan. Utan de sitter och, och, och vet inte fan vad de gör och inte fixar de jobb alla. Och sen för övrigt tycker jag eh, det som är lite motsvar till Lennart där att om det gäller Anders Borg och Fredrik Reinfeldt, de skulle ha dubbelt så höga löner. Ja, de har, väl, de har redan för mycket eh, tycker jag nej, på nej, nej, skatterna. De är lågavlönade jämfört med de här förbannade riksdagsmännen och regerings ministrar. Ja, de skulle inte ha skulle så ha mycket. så hög lön som ministrarna som sitter i regeringen. Ja, men de har ofta högre lön än vad de kan göra av Det är de för sent av. Ja. men det, det tycker... för sent av. Ja, men de... Uh, när, man för, när, när, man till exempel förbjuder vanliga glödlampor och sånt där och ställer till uh, Och så spelar någon uh, frisk och härlig tysk 30-tals marsch. Nej, det, det gör det jag inte. Det vill vi höra. Nej. Ja friska, friska låtar. Nej, jag vet ju hur det var. Du är skit i tiden. Hej då. Hej. Ja, nu tror jag att telefonväkteriet får vara slut för den här gången för att eh, om jag ska hinna spela den där skivan med Gunnar men det är mest bara musik på den jag får titta jag har ju spelat eh, flera eh, andra förut och så, och så därför ja jag ska se Hoppas det är någon ny ringare. Hallå? Hallå? Ja, hallå. Ja, hallå. Ja, hallå, hör jag mig? Hör du mig? Ja, ja, du behöver inte skrika. Kan spela så. några marschmusik, gärna något 30-tal som Nej, han. det gör jag inte. Det var en herre som ringde in här nu. Och det var ja, ja, men det gör jag inte ändå. Dessutom kommer jag inte åt den. Det, det, deporterad till spela Någon liten marschtrudelutt? Nej, den är deporterad till källan. Ja, då får du gå ner där. Hej. Nej, hej. Det hinner jag inte leta efter nu. Gå sändningstiden ut. Vi ska spela då den där <laughs> skivan från Gunnar för nu är det väl ingen kvar här som eh, har något vettigt att framföra. Ja, jag spelar musik alldeles kort. Kort paus. name is uh, Ove Sjöström. I know it's a little difficult to pronounce it, but uh, I was former chief engineer on the Radio Nord ship, uh, Bonjour. And uh, when that ended, uh, I came back to shore work. And one day when I came home, my mother told me that somebody had called me from London but she didn't speak English, so she wanted me to be around about six o'clock because she understood that. And then Ronan phoned me and said that he needed me in uh, Ireland to start re- to build up the Caroline ship, which was an old Danish ferry. And uh, I said, okay, uh, I can be there in a couple of weeks. I have to close up what I have going here. And he said, Well, I wanted to be here tomorrow, but we agreed that uh, I should come in the next coming oh, in the next coming days. So I left from Arlanda to Copenhagen and uh, flew down with SAS. And when I came to Copenhagen, I was going with the Irish uh, uh airline, Aer Lingus. And when I came aboard on the, that aircraft, I was the only passenger. So I went from Copenhagen to Dublin as the only passenger. And when I came to Dublin, uh, I was uh, given an address to an hotel. So I booked in there, and they already ordered a, a, a car for me. So I had to get used to the maps, and I drove up to, to Greenore and uh, when I came there late one afternoon, came down to the shipyard, and the people uh, introduced themselves. And uh, I found after a couple of days that I needed help. So I got help from one of the older other Radio Nord engineers, uh, John Gunnarsson. So I got him to come over in a couple of days, and we started to build up uh, the old Danish ferry and we used exactly the same equipment as it was on old Radio Nord uh, Bonjour because we was familiar with that and they had already ordered it so it was already on the way <clears throat> and as we was uh, accustomed to that uh, setup we could get it moving quite fast we had a little problem with the mast but they got hold of a chap who uh, I mean, he was climbing the mast much better than any monkey could climb a tree. He was just fantastic. And uh, there was another curious thing with that chap. He ate about two hectares of salt every day. So there was a, quite a few characters around. Anyhow, uh, they had also a, an, a uh, technical advisor who was uh, the big head of BBC uh, and they had a, an English company who was uh, doing the actual work. John and I was just uh, supervising them how we wanted to have it done, and they did the installation, except for the transmitters and the studio. We, uh, John and I did it ourselves because we know exactly how we wanted to have it done, and uh, as it was the same equipment, we know how to we didn't know how to do it. So after a couple of months, uh, there happened a, quite a few things around there, but it's difficult to, to, to talk about all these details. But uh, it, it was also an experience uh, to come from Sweden and come to uh, work in an English company. I mean, already at that time in Sweden, uh, the, the top guys, the, the heads of the companies, wasn't um, as it was in, in England. I mean, if you got to talk with somebody who, who, who had the name of the sir, you had to bow and really be respectful. And this we lost already in Sweden. So I had a, through a couple of confrontations with them because they said I, I didn't pay uh, the, the respect that I should have done. But on the other hand, I came along very nicely with the Dutch uh, people who actually was running the thing because they uh, put in the money. So, and we came very well together. So, I, I found this very, very uh, good for me because they supported me 100%, the Dutch uh, people. And uh, so I got most of it the way I wanted, and I also let them know if if this was not possible, I, I would leave. But we got it going, and and uh, when we came down outside London and was ready to start up, we saw the old ship uh, Bonjour, so it was a little surprised. And I already did know that uh, they was going to compete with us. And this was uh, handled by Alan Crawford and the Atlanta. So I was told that if we could delay them, that would be a good thing for Caroline. And I had had a couple of uh, disagreement with Atlanta so I said, okay, I know that one from bottom to the top. So John and I went over and we came aboard and I sabotaged the ship so they couldn't get started. It took them, I think, it, about uh, eight to ten days to come back on air. And then it, it was already, the market was taken away from them. So Ronan Urali could take over Atlanta. Could you tell us how did you sabotage the transmitter? Equipment? Oh yeah, it was. <laughs> um, I, I, sabotaged the, the, the linears. And uh, there was three big tubes, CX5000, and I opened the grid. So every time they turn on the high voltages, they just blow up the tubes. And this was also also very expensive, and it took some time to get them from the states, and through the English customs and all these things. So it, they was really delayed and this was how Rona could take over Atlanta and, and, and, and make the rules. So the way I saw it, it was okay because uh, when I was dealing with Atlanta, they promised me a lot of things that they didn't fulfill. So I was only happy to be able to do this for Rona. And uh, I also had help with John. So after when we when Ronan had two ships, uh, we came together and we decided that the old Caroline, the old the Bonjour ship should stay outside London because it was uh, more protected there, and take the bigger ship up to uh, Isle of Man and put it in the Bay of Ramsey, because I mean that ship was I I don't remember exactly, but it was, as I reckon it, three times or four times the size of the old Bonjour. And uh, the big fun was when we was passing from uh, outside London and all the way up to Ramsey. We was transmitting all the time, and uh, I understood that this was a lot of fun for the people along the shore, because when we passed through Land's we was quite close, so we could, with the binoculars, see all the people waving at us on the shoreline. And this was the same thing all the way up. So where they could see the ship, there was people there waving with flags and and sent greetings to us. And we of course sent greetings back to them. And it was a, a lot of fun coming up to to uh, Isle of Man and. Uh, come to anchor in the uh, Bay of Ramsey. And we got very accustomed up there. It was only that it was a more, little more difficult for me going back and forth to Stockholm. I many times had to uh, stay over in, in, in uh, Manchester because uh, there was no flight directly from Isle of Man to London. It always passed Manchester. Uh, when it was a little delayed, I had to stay over in Manchester, so I, I did learn how quite a lot of, about <laughs> Manchester. And uh, every time I went back to Stockholm, I stayed a couple of days, both when I left and when I came from Stockholm. I stayed in London and learned to know the people there in the London office and also to discuss these different things. So we had a very good relation and I had a very good time and also I was given very um, free hands. And uh, because of the QRM uh, during the, the dark part of the year, the QRM from Europe was heavily. So we closed down at 12. And uh, after that, I could test the transmitters. So I helped a couple of the shortwave listeners' clubs in Sweden so sent out special uh, programs for them. I sent it out as, as a test. Actually, I did never ask the, the, the Ronan or the people in London if I was allowed to do this. <laughs> I just did it on my own. And uh, it ran very smoothly. But I remember once when uh, my other fellow from Sweden, when he left, because uh, he didn't get that custom up there in, in Ramsey. So he, he to work, and once uh, one of the chiefs from the southern ship came up when I was ashore in Stockholm, and he, when he came back to London, he reported that uh, the, the northern ship was not properly run the way he saw it. And uh, so I was called down to London to to explain why it wasn't properly uh, maintained. And I asked what was the problem. It was that on the southern ship, the chief engineer always closed down the station, put the keys in his pocket, went down to his cabin, came up uh, 5.30 the next morning, turned the transmitter on, had the key with him, and uh, I said, we don't bother with that nonsense, because the key was on, and the DJ who was supposed to start up the next morning, we had made mark, marks on the meters. So when it was outside the limit of the marks, they should call a technician, otherwise not. Because why do it more difficult than we had to? And we got a lot of these things working quite smoothly. And uh, yeah, I had a, a good time because I was lucky to be in London and around that area in the mid 60s when London was the center of the earth where everything happened. And I just happened to be there. So every time I stayed over in London or even up in, in, in Ramsey or in Isle of Man, uh, it was great because, I mean, that was where everything happened. So I just had a very good time. And I'm very happy to be able to have done this because now I can look back with, with a smile and said, I was just lucky to be around when all this happened. And I still now and then do remember things, but as I just was told, I have to start making notes of this. So maybe next year I can give a little more. And I send all the greetings to all of you down there. And I can tell you that when I first was asked to start in this uh, pirate radio business on Radio Nord, I was advised by everybody around me in Stockholm to not take that uh, unsecure work. But I mean, I was young, I was curious, and I wanted to see what's around, what's, what's around the next corner. So therefore, I took the job even with my parents uh, not too happy about it because they said it's risky and you never know and how long it will last and today I'm very happy I did this because <laughs> who else can tell their grandchildren that grandpa has been a pirate I mean there aren't too many of them <laughs> around who actually can tell this because we're getting fewer and fewer so thank you very much and have a very pleasant time there in Amsterdam and hope to be able to see you maybe next year or in the future. So thank you very much and all the best here from Sweden. Ärade lyssnare, vi sänder nu en hälsning från Radio Nords chef Jack S. Kortsak. Kära lyssnare, Radio Nord är verklighet. Efter mer än två års förberedelser efter många övervunna hinder har jag glädjen att presentera denna nya, moderna radiostation. Radio Nord är en radio i takt med tiden. Den ska vara där när ni vill höra den. Vi på Radio Nord sover aldrig. Vi sänder till er 24 timmar om dygnet. Radio Nord har kommit till för att bjuda på trivsam underhållning Aktuella nyheter, spännande tävlingar och värdefull information. Vi har gjort vårt bästa för att skapa ett program som skall intressera er, våra lyssnare. Men vi vet att varken Rom eller Radio Nord byggdes på en dag. Vi sätter stort värde på ert intresse och omdöme. Vi gör våra program för er. Låt oss därför veta vad ni tycker om det. Samarbete med lyssnarna ger oss vägledning för framtiden. Skriv gärna till oss i Radio Nord, Stockholm 3. Radio Nord har kommit till för att ge det svenska näringslivet möjlighet att utnyttja radioreklam. Detta intresse för reklam i radio är ryggraden i vår verksamhet och det är också förutsättningen för den programtyp som Radio Nord presenterar. Vi vill därför uttala ett tack för det förtroende annonsörerna visat oss redan från starten. Detta förtroende sporrar och inspirerar oss. Vi ska inte svika. På Radio Nords första sändningsdag hälsar jag lyssnare och annonsörer hjärtligt välkomna. det var lite eh, Radio Nord-historia. Eh, dels eh, <laughs> de efter att ha varit här i Stockholm kom över till England och körde Radio Caroline och så <laughs> vidare. Och de svårigheter som uppträdde i början. Jag hörde Radio Caroline väl här på 60-talet också och så var det ett litet avsnitt där Jack Kotchak berättade på Radio Nords första sändningsdag om den här Eh, stationen. Vi, vi får återkomma till det. Vi har haft mycket sånt material tidigare. Det är alltså kulturföreningen Jallarhornet Sverige vaknar som har svänt och ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Det går att ringa mig privat en halvtimme eller timme kan man säga eh, fem över halv och framåt på det här 81 21 00 och det, Nord det var en spännande tid det, det var en upplevelse det här faktiskt om man jämför med den tråkiga radion som fanns eh, eh före dess eh, på, från Sveriges Radio enbart och så vidare. Så att det, det var en väckarklocka som väckte folk, eh, du vet, eh, för många hade ju bara Radio Luxemburg om de skulle höra popmusik och sånt och, och allting sånt. Så att det, eh, det vart verkligen någonting. Jag får väl säga, ha det så bra och Gällarhornets postgiros med 634252 eh, streck 1 plus giros heter det. Det är så svårt att vända sig och säga det. Eh, 634252 streck 1 eh, och eh, det ska stå Gunnar Andersson på talongen. Och det finns även ett, ett sånt här ny postadress. Jag ska bara se så jag får upp papperna här så jag säger rätt där. Ja, jag får återkomma. Jo, men jag har den här. Box 845 114 79 Stockholm. Jag kommer att lära mig den utan till så småningom. Box 845 114 79 Stockholm i postadressen. Eh, och ni ska ha det så bra och eh, ni har haft trevligt. Och eh, så. Och, eh, Eh, ring gärna eh, om ni vill prata med mig privat. Det kommer inte ut idag. Så återkommer vi nästa eh, eh som vanligt eh, lördag. Men vi ska ta en kort musiksnutt. En kort paus. Hej hej. fool. Gotta dance like a fool. Cause the message that I gotta be a wild one.